Sina i Svetoga Duha. Amin. Braći i sestre, odakle početi, kako opevati, kako proslaviti one koje je Bog obilno proslavio carstvu svome. Kako naći prave reči, da opevamo vrline onih koje nam danas crkva predlaže. Kako nama u ovom veku, punom gordosti, veku sa manjkom ljubavi, sa manjkom žrtve, veku kome je brak dosigao do nečega što uopšte nema vrednost niti cenu, brak koji je postao ne sažiteljstvo, već neka ekonomska zajednica. Kako izreći smirenje, ljubav, žrtvu ovo dvoje svetitelja koji sijaju danas pred nama i kao onima koji su postavljeni da reč Božju propovedaju, koji zapovedaju da dela Božja ne skrivamo. Natalija, mlada žena od jedno 26 godina, iz porodice skromne, ali vrlinske, pobožne. Udala se za izvesnog Andronika, čoveka znamenitog, bogatog, starešinu rimskog, kako bismo i do nedavno mogli reći člana partije ili možda danas uglednog biznismena, čoveka uticajnog sa kim je imala sve što je u ovom svetu moglo da se ima. Obezbeđen život i mir. Ali čoveka koji nije verovao u istinitog Boga, čoveka odgajanog u nekom drugom svetu, koji je poštovao neke druge vrednosti, A ona je tajnu u srcu spovedala Hrista, ali volela svoga muža, s kojim je bila u braku tek negde malo više od godinu dana. Jednog dana dođe sluga i reče joj, muž je tvoj uhapšen. Da, to vreme, to nije bilo nimalo bezazleno, Zlobni car Maksimijan nije bio zloban samo prema hrišćanima, mada prema njima u najviše, već i prema svakom za koga je sumnjao da može da mu stane na putu njegovom udovoljavanju i njegovoj svedozvoljenosti. Svakome za koga je sumnjao da ga možda ne poštuje kao Boga. Te se ona uplašila da ga neko nije podkazao da radi neku zaveru protiv cara, pa kaže se razdra svoje haljine i zaplaka se od užasa, jer šta bi ona sama, postala bi bez igde ičega, bez imanja, bez svega, suprug njen umro bi večnom smrću. Ali sluga je reče, zbog nekog Hrista je uhapšen. Kakva promjena u njoj? Zar moj muž, koji je paganin, zbog Hrista da bude uhapšen, zbog Hrista da strada? I nama nesto nestodoše u njoj svi strahovi oko materijalnog i oko njenog budućeg života i obradova se kaže radošću velikom, jer muž njen Hrista je poverovao ne samo da je poverovao, nego mu se pružila mogućnost i da postrada za njega. Kaže se, obuče odmah najlepšu haljinu koju je imala i ode svome mužu da ga vidi. I dođe i nije plakala i nije mu savjetovala da se odrekne. Kao što mnogi od nas danas rade kada dođu opasnost, kalkulišu sa verom. Ona ga je hrabrila da istraje na tom putu na koji je stao, da se ne odrekne Hrista ni po koju cenu, jer on, on je video kako muče hrišćane, jer car Maksimijan kad je došao u grad Nikomidiju, slavnu Nikomidiju kojoj je za jednu noć 20.000 hrišćana postradalo na sam dan Božića. Videvši stradanje ne tih 20.000, već 23 hrišćana, sve neznatne i siromašne u materijalnom smislu, ali duhovne bogataše, dogodila se promjena u njemu i on javno ispovedi da je i on poštovalac Boga koji toliku snagu daje ljudima, da sa radošću trpe sve muke i nevolje. I okrabri ga ona da istraje, da se ne uplaši, da se kući ne vraća. I tako ga okrabrivši, ona se vrati. A umeđu vremenu bi suđenje i svetog Andronika, kako su i mnoge druge radili, s mnogima drugima radili, pogotovo s onima koji su iz bogatijih kuća, poznatiji, pokušali su da ih pridobiju laskama, jer im je to bio veliki udarac da neko od onih koji u Rimskom carstvu imaju sve privilegije da pođe za Hristom. Ali kako ne mogoše oni ga dobro izbiše i osudiše ga na smrt. Andronik, svečesni, čudesni, obećać, obećavajući svojoj ženi Nataliji da će joj javiti ako bude osuđena smrt, da bi ona došla i gledala njegovo stradanje, te da bi se radovala duhom. On potkupi stražare i ostale zarobljenike stavi kao jemce za sebe da ode, ali da se odmah vrati, da ne bi drugi mesto njega postradali. Međutim, Natalija kad ga vide da se da ide prema kući, spopadoše crne misli, crne u duhovnom svetu, ali u logici ovoga sveta sasvim lude i izopačene. Crne misli da se on odrekao Krista i da su ga pustili, da su mu dali nazad sve imanje i da će oni nastaviti svoj život u blagostanju kao i do tada što je bilo. I ona nehte da ga primi u kuću, razočarana, i reče mu da ide dok nije ubila sama sebe, nemogući da oprosti ni njemu ni sebi što je on to uradio po njoj tako odreko se Krista i dugo mu je trebalo da je ubedi da je došao samo da je javi da će postradati i da mora da se vrati u tamnicu. A ona uverivši se u to sva sretna, zagrli ga i sa velikom radošću otpusti ga i rastadoše se. I onda, posle mnogih stradanja, a Natalija u to vreme sa mnogim drugim ženama, hrišćankama, hrabro i odvažno dolažaš u tamnicu i praše rane mučenicima, jer bilo je još njih 23 u tamnici sa svetim Andronikom. A zli car Maksimijan, čuvši da žene dolaze da im pomažu, zabrani to. No Natalija, posticaj na velikom ljubavlju, posluži se malim lukavstvom, naime, ošiša kosu, preruši su muškarca, I tako uđe u tamnicu i, pošto je sada bila sama, pomagaše i ne samo Androniku, već svima njima. A ostale žene, videći njenu hrabrost i podstaknute blagodaću Božem, sve uradiše isto, šišaše svoje kose i uđeše u tamnicu tako, jako su znale da zbog toga mogu i postradati. No, doznavši za to, car raznevljen, posla mučitelja, da ih onako izranavljene osakati, da unese u tamnicu nakovanj i da im svima prebije udove. A Natalija, videći nakovanj i videći dželata spremnog da počne čekićem da udara, ona poču moljavati dželata da Andronika prvog izvede na izvršenje te kazne njenog voljenog muža sa kojim je samo godinu dana provela zajedno. I ne samo da izmoli da njega prvog izvedu, već kad čelat zamahnu čekićem, ona mu sama postavi ruku na nakovan i držaše da se ne bi slučajno uplašio i povukao je. I izdrža Andronik. I udarac beše takav da se ruka odvoji od ostatka tela, i otpade, posle mu ga udariš, počeš udarati po nogama, tako da od prevelikih bolova Andronik ispusti svoju dušu i završi svoj mučenički podvig. A sveta Natalija uze njegovu ruku od otpalo tela, sačuva je kao najveću svetinju, a zverski Maksimijan, pošto ih sve poubija, naredi da se tela njihova spale, da ih ne bi hrišćani uzeli i da ne bi poštovali, da se ne bi čudesa dešavala, da se ne bi novi hrišćani rađali. On, zveropodobni, bez imalo uma misleći da može protiv sile Božje, i založiše peć i pobacaše sva tela u peć, kad ih pobacaše, Natalija i sama potrča u oganj, da zajedno s njima završi, no nije bila Božja volja to, takva i zadržaše je. A ona se bojala da će je uskoro ponovo neko zaprositi i da će imati ponovo muža neznabožnog iz tog velikog straha i želje da bude sa Andronikom i sa Hristom, požele da sama završi svoj život ali dakle nije bila to volja Božja. A tela mučenička Joakovu ogromnom plamenu ostadoše neopaljena, ostadoše cela na divljenje svih onih koji beku tu, svih onih koji su bili neznabošci i nisu verovali u Hrista. Videće to, začudiše se, mnogi od njih i poverovaše, a ta tela neopaljena vatrom koje ostaše tu. Nakon toga hrišćani uzeše i prinesoše u grad Vizant, tamo gde car Maksimijan nije imao vlast i tamo ih česno sahraniše. A Natalija sveta, kao što je mislila, čega se bojala, uskoro dobi prosta ali uplašiši se toga i ne želevši da bude više sa čovekom truležnim, vezana jednom za svakda sa svojim Andronikom i sa svojim pravim ženikom Hristom, odluči sama da pobegne u grad Vizant kod moštiju svoga sada već brata u Hristu Andronika. A đavo koji beše neprijatelj ljudskog roda pretvori se u anđela svetlosti i na moru kapetanu broda reče da ne plovi u dobrom pravcu, već da okrene brod na drugu stranu. I vojni mornari već htedoše da poslušaju to i da okrenu brod koji bi otišao u grad gde bi svi oni postradali. Ali sveti Andronik javi se idući po moru, savu svetlosti i reče im da ne skreću s pravog puta, da nastave tamo gde su i krenuli. I od pojave Andronikove ova svetla pojava lažnog anđela iščeze i oni krenuše i stigoše u grad Vizant. I tamo, kod moštiju svoga ljubljenog Andronika, sveta Natalija u snu vide ga kako je zove sebi i ubrzo potom ponovo zaspa da se više ne probudi do drugog strašnog suda. Iako je dakle umrla blažnom smrću, ona se ipak ubraja u mučenice zbog svoje ogromne žrtve koje je prinela mučenicima Hristovim, zbog svoje samožrtvene ljubavi, zbog iako joj glava nije bila odsečena, ali je svoju volju ocekla radi koristi bližnjih svojih. I zaista duša njena i duša Andronikova jesu ona dobra zemlja na koju kad je seme Hristovo palo donelo je mnogi rod i koji je urodio time da su i sami postali bogovi po blagodati a Maksimijan i ostali koji slušaju reči, ne razumeju, koji se ne obraćuju i gospod ih ne isceljuje, jesu nam strašan primer čega treba da se čuvamo, kojim putem da ne idemo. I danas i svakda moleći se svetom Adrianu, svetoj Nataliji, da i mi steknemo hrabrosti makar trunku od njihove, i da bar sa divljenjem i sa smirenjem gledamo u njih. I imamo vere da su oni kadri i voljni da nam pomognu i da nas izvedu iz skala greka kome se nalazimo, da nas izvedu na čistotu Hristove svetlosti, e da bi nas Gospod naš ispunio blagodaću da možemo i mi sa radošću podneti i ove male nevolje koje nas snalaze i da nakon predstavljenja našeg i mi dobijemo udeo njihov jako mali i neznatni molitvama njihovim neka bi nam Gospod dao da se s njima nađemo u Carstvu nebeskom. Amin.